كتبتي بيدي وبجعبتي كفني بارودتي بيدي وبجعبتي كفني يا أمة قدري فجري ولا تهني يا أمة قدري فجري ولا تهني بعقيدتي قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون Reci, Allahu put je jedini pravi put. Nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da molitvu obavljamo i da se njega bojimo. On je taj pod kojim ćete biti sakupani. أو خيمة نسجت من ريح كانوي Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah. Braću u poglavlju davanje odgovora sa deve ili neke druge životinje. Hadis broj 83. Zapisat ćete još dvije koristi iz tog hadisa. Prva korist, da se traži znanje ili postavlja pitanje onome koje je najučeniji, jer su ashabi mogli pitati jedne druge, a oni su pitali poslanik sa srnem. I druga korist, boravak u prisustvu učenog stiče se znanje bez puno pitanja. Sad zapišite poglavlje novo i hadis našte vašim zbirkama. Poglavlje vjerovjesnikovo podstrekivanje delegacije Abdel Kajsa da zapamti principe islamskog vjerovanja. Nauči ih i obavijesti oni iza sebe. Malik ibn Huveiris kazao je, vjerovjesnik sallallahu alaihi ve sellem rekao nam je, vratite se svojim kućanima i poučavajte ih, kaže imam Buhari rahmetullahi alaihi. Pričao nam je Muhammed ibn Bešar i rekao da mu je prenio Gunder, a ovo me šube od Ebu Džemra koji je kazao, bio sam tumač Ibnu Abbasu i stranom svijetu, pa je rekao vjerovjesniku sallallahu alihi veselem, došla je delegacija plemena Abdul Kajsa, pa je on rekao, čija ste vi delegacija ili koga naroda? Rebi i Abdul Kajsa odgovorili su, dobrodošli narode ili delegaciju koja se nema čega stidjeti niti kajati, kazao je on. Mi smo ti došli odgovoriše oni iz dalekog kraja, između nas i tebe je nevjerničko pleme mudar i možemo ti doći samo u kojem svijetu mjesec pa naredi nam nešto što ćemo saopštiti onima iza nas i što će nas, i što će nas uvesti u džennet on im je sallallahu alaihi wa sallam potom naredio četiri dužnosti a zabranio četiri poroka naredio im je vjerovanje u jednog uzvišenog Boga i upitao znate li kako se manifestuje vjerovanje u jednog Boga Allah i njegov poslanik najbolje znaju odgovoriši. Svjedočenjem reče on da nema drugog Boga osim jedinog Allaha i da je Muhammed zaista Boži poslanik. Obavljanjem namaza, dijeljenjem zekata, postojenjem mjeseca Ramazana i davanjem petine ratnog plijena. A zabranio je pijenje ustajalih sokova, bilo iz vodene tikve, testije i bukare podmazane smolom. Šube je rekao, Ebu Džemret je nekada govorio iz kadnja, a ponekad katranisani bačvi i još kazao, zapamtite to i prenesite onima iza vas. Obrazloženje u Fusnoti, Ibnu Batal kaže da je svaki musliman koji od drugog nešto nauči i čuje, dužan to znanje i stečeno iskustvo prenijeti drugom. Ovo je u prvim danima širenja islama smatrana prvostepena individualna dužnost a briga za kulturno-prosvjetnim uzdizanjem članova porodice još većom obavezom. Bili su kod poslanika sa selem 20 dana, tako da je poslanik selem znao i primijetio da su poželili svoju porodicu. I rekao im je da idu i da poduće svoju porodicu. Dobro je da čovjek gleda stanje ljudi, a ne samo svoje stanje. To je da se spusti na njihov nivo. Nije od vjere da znanje koje naučiš držiš samo za sebe. Ovi su primili islam, bez rata i poniženja. Iako je alim daleko, treba nastojati da se ode učiti kod njega. Ako nema vremena za traženje znanja, neka uzme osnovu i posle toga ne se vrati svoje kuće. Zapišite poglavlje. Putovanje u svrhu traženja odgovora na dato pitanje i poučavanje svojih ukućana. Kaže Imam Buhari, rahmetullahi alaihi. Pričao nam je Mohamed, Ibn Mukatil Ebul Hasan i kazao da mu je saopštio Abdullah rekavši da ga obavijesti Omer ibn Said ibn Ebi Husein. Njemu prenio Abdullah ibn Muleke od Ukba ibn Harisa da je on oženio kćerku Ebu Ihaba ibn Aziz. Pa mu je došla jedna žena i rekla, zadojila Ukbu, tebe i onu koju si ti oženio. Ne znam da si me zadojila, a nisi me o tome ni obavijestila, kazao je Ukba. On je tada uzjahao jahalicu, krenuo Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam i upitao ga za nastali slučaj. Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam je odgovorio kako to da je oženiš, a pričalo se da ti je sestra po mlijeku. Ma pusti i ona stupi u brak s drugim muškarcem. Zapišite koristi. Musliman je dužan kloniti se poslova za koje nije siguran da li su dozvoljeni. Dužan je musliman tražiti znanje, druge posticat na to dok je živ. Danas se može postaviti pitanje i telefonom. Znači može se tražiti znanje preko telefona. Različno se po pitanju koliko treba da različno se olema u pitanju koliko treba puta da se nadoji, da se dijete doji da on postane mati po mlijeku. Ima šest različitih mišljenja i najispravnije je pet puta da mora dojiti u različitim vremenima. Moraju se razdvojiti par ako se ustanovi da je taj čovjek mahrem. Odmah znači. Dozvoljeno je da jedna žena potvrdi da je dojela to dijete, mada postoji mogućnost da je poslanic Selem znao. Tražiš, traži se znanje za opšte svrhe, a u ovom poglavlju je došlo poglavlje posno za svoju familiju. Došlo u poglavlju ovdje putovanje od svog traženja odgovora na dato pitanje i podučanje svojih kućana. Znači svojih kućana, znači posebno. Znači spomenuto je posebno za svoje kućane, znači za njih, da njih poduči. A inače znanje se treba tražiti za opšte, za svoje kućane i za druge ostale svijete. Ako nešto ne znaš, to ne znači da nije ispravno ono što ti kažu. Treba se čuvati sumnjivih stvari da se pokoriš Allahu i poslaniku sallallahu alaihi wasallam u naredbama i zabranama, zabranama. Putovati radi pitanja koje se desi, trend neko stanje, ili da nazoveš telefonom ako nešto nije jasno. Znači putovati radi pitanja neke situacije, nešto se desilo, moraš da, da, da vidiš to situacija, šta je ispravno, šta je nespravno, putuješ od tog pitanja da pitaš učenog ili da nazoveš telefonom. Osnova je ono što je bilo prije. To je pravilo. Osnova je ono što je bilo prije. Osim da se ustanovi dokaz suprotno tome. Da se ustanovi da je suprotno tome. Znači, osnova je da ti to nije mati po mlijeku, je tako? Ali ako se donese dokaz, e, eh, onda postaje, znači, znači, ta osnova koja je osnova da ti nije, znači, prilazi da je, da jeste. Znači, a kad se sad ne zna šta, jel mati, sad dođe neka žena kaže, Osnova je šta? Da ti nije. Dok, se, dok, dok ne donese dokaz. Ubjeđenje se ne otklanja sa sumnjom, a ako sumnjaš, vraćaš se osnovi. To je isto pravilo jedno. Znači, uzo si abdest, dođeš ti kasnije sumnja, da li si izgubio nisi, to znači da? Znači, osnova je da imaš abdest. Zašto zna da se uzo? Došla kasnije neka sumnja, sumnja ne otklanja, znači, je kin ubjeđenja. Danas kažu dobar šeh jer se poklopilo govor njegov sa onim što ima u svom srcu. Poklapa sa onim što ima u srcu. On hoće da puši. Pa moje kaže mekruh je. Eh, što je ovaj dobar ših. Znaš. Zašto? Zašto on hoće da puši neudobila i kao moje kaže da, da nije grijeh pušenje, a onda ako on kaže, maša, ovaj šijeh je dobar. Zašto? Zašto se poklopilo ono što on hoće? A ne gleda se u dokaz. Mojom vremen još. Da pišite pogled. Na izmjenično posjećivanje Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam, radi nauke. Kaže imam Buhari, rahmetullahi alaihi. Pričao nam je Ebu Lijeman i rekao da mu je prenio Šuajb od Zuhrije, a preko drugog niza prenosilaca Ebu Abdullah, Buhari, kaže da je Ibnu Vehb rekao da je njemu prenio Junus od Ibni Šihaba, od, on od Ubejdullaha ibn Abdullah ibn Ebu Sev, ovaj od Abdullaha ibn Abbas, a on opet od Omera, da je izjavio. Ja i moj susjed Ensarija, stanovali smo u Benu Umeje ibn Zeid plemenu, a to je na jednom od pobriježja Medini, pa smo na izmjenično silazili do Božijih poslanika sallallahu alihi veselem. On bi silazio jednog dana, a drugog ja. Kada bih ja silazio, donosio bih obavijest tog dana o Allahovoj objavi i o ostalom, a kada bi on silazio, činio bi isto tako. Tako na dan svoje rede sišao je moj drug Ensarija i kasnije snažno zakucao na moja vrata govoreći, da li on tamo? Ja sam se uplašio, izašao pred njega, on reče, dogodila se velika stvar. Unišao sam Hafsi, a ona plači. Upita, Allahu poslanik, sallallahu alihi veselem, pustio vas. Ne znam odgovori. Potom sam unišao Allahovom poslaniku, sallallahu alihi veselem, i stojići rekao, jesi li pustio svoje žene? Ne reče. Potom sam rekao, Allahu akbar. Obrazloženje Fusnota Ranije istaknuta dužnost odlaska u drugo mjesto radi učenja nauke, a ovdje se navodi da su ashabi uspostavili neizmjenično redovno posjećivanje Mohamedovih predavanja, sallallahu alaihi wasallam, svaku njegovu izjavu doslovno pamtili i prenosili odma svojim ukućanima i ostalim susjedima. Želja za naukom bila je jača od svih neprilika. Dužina puta, nevrijeme, materijalni izdaci i fizički napor nisu ih mogli obesrabiti u traganju za nauku. Znanje treba tražiti stalno. Za uspjeh u traženju znanja treba biti strpljiv, smiren, smiren i skoncentrisan. Izjava jednog vjerodostojnog muškarca može biti u izvjesnim slučajima punovažeća. Ashabi su izjave Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam doslovno prenosili drugima. U tuđu kuću ulazi se uz prethodnu najavu ili odobrenja njenog vlasnika. Dozvoljeno da se dogovoriš sa prijateljem da jedan dan on ide na predavanje, a drugi dan ti, pa da jedni drugim prenosite, ako niste u stanju zajedno putovati. Danas se može i preko kaseta učiti, ali naravno nije ni blizu, kao kad dođeš pred šeha i učiš, jer dosta stvari nećeš čuti na kaseti, a dogodile su se na tom sjelu. Donosivanje tekbira, kada nešto lijepo čuješ, Isto tako, kada čuješ lošu stvar, donosiva se tekbir, a to ćemo učiti u budućim hadisima. Ovdje imamo, znači, kad je dobra stvar, Allah je najveći, ha? Dozvoljeno spojiti između dunjalka i ahireta, ali kada se radi dunjalička stvar, treba se zanijeti da je u ime Allaha ne treba ostavljati ništa od Allahovih propisa ostavljati ništa od Allahovih propisa isto ovo upućuje da su ashabi iščekivali borbu na Allahom putu jedan mjesec poslani sa Al-Selem se odvojio od svojih žena skraćeno je ovdje znači kaže dogodila se velika stvar pa ona kaže u hadisu ušao sam kod Hafse pa se mora razumijeti ovdje da je Ensarija ušao kod Hafse ne, nego je Omer radi Allah ušao kod Hafse. Znači, ovdje u hadisu stoji. Ušao sam kod Hafse, a ona plaće. Znači, može se, znači, ovo je skraćeno, ali se razumije da je to Omer radi Allah, znači, ušao i pitao Hafsu. Znači, nije Nsarija. Omer radi Allah Hanhu, bilo je drago da poslan Selem nije rastavio i rekao joj da se pripazi, jer nije kao Ajša radi Allah Hanhu. Svaki dan su sjedli s poslanik sa selem, ne bili stigla obavlja. Znači, vahin. Pomagati se između sebe u dobročinstvu i bogobojaznosti. Trudili su se da im ništa ne prođe od znanja, a u današnjici ne mogu ni da prepišu koristi koje su čuli na dersu. Uzimanje za sebe pa ne umanjuje to ništa od oslonca na Allaha. Jer kao što je Omer Adjan i ovaj Ensarija, odsli su šta? Da rade. To ne upiče da se nisu osloni na Allaha. Treba nastojati spojiti što više koristi. Od jedan put. Ne ostavljati znanje, pa makar bio i alim. Nastojati da imaš dobro komšiju. Viš kako su njih komšija bili dvojice pa su pomagli jedan druge. Radi dunjaluka ne ostavljati znanje, a danas se ostavlja radi žene ili nekog posla dunjaličkog, pa tako čak da se ostavlja i namaz u džematu, a kamo li da ide tražiti znanje? Provjeriti odma stvar ako nije sigurna. Ako se čovjek ra, e, razdvoji od žene, to ne znači da ju je rastavio. Dozvoljeno je ući kod čerke bez dozvole. Dozvoljeno uzmati i prenositi hadise od drugog čovjeka, ali je bolje direktno. Zbog čega? Kraći lanac prenosioca. Dozvoljeno je da mlađi pita starijeg i obrnuto. Subhanak Allahumma hamdulillah. بارودتي بيدي وبجعبتي كفني يا أمة انتظري فجري ولا تهني يا أمة انتظري فجري ولا تهني بعقيدتي أقوى أقوى أبقى على الزمن بعقيدتي أقوى أقوى أبقى على الزمن حصني إذا عصف عصف به موجة الفتن حصني إذا عصف عصف به موجة الفتن والصبر زاد في شدة المحن والصبر زاد في شدة المحن فليهدموا بيتي بيتي من الطين فليهدموا بيتي بيتي من الطين أو خيمة نسجت من ريح كانوني أو خيمة نسجت من ريح كانوني سأظل أمطرهم ترهم حمم البراكين سأظل أمطرهم ترهم حمم البراكين ويذيقهم غضبي ذلا مع الهون ويذيقهم غضبي ذلا مع الهون لن يسكنوا أرضي وأكون في الدون لن يسكنوا أرضي وأكون في الدون فليسفكوا دمنا فوق الثرى يجري فليسفكوا دمنا فوق الثرى يجري لن يهدوا أبدا في موطن الطور لن يهدوا أبدا في موطن الطور سنثور بركانا كانا ونكون كالجمر سنثور بركانا كانا ونكون كالجمر يا دولة الكفر يا علوجك الحمر يا دولة نرجك الحوري لن نرتضي يوما بالذل والقهر لن نرتضي يوما